Now that spring has come back, most, hogy visszajött a tavasz, we're just going to skip right over winter. Szerintem átugorjuk a telet. Some people that would be, you know, you'll be happy about that. Van, vannak emberek, akik ennek nagyon örülnének. But uh, I know my boys are looking forward to snow. De tudom, az én gyerekeim nagyon várják a, a havat. Not quite yet. Még, még nem, szerintem. I used to love the snow too when I was young. Amikor én fiatal voltam, én is nagyon szerettem a havat. Now I'm not so sure. Most már nem vagyok ebben annyira biztos. So we're in the book of Matthew, okay? Hát Máté evangéliumát tanulmányozzuk. Uh, Matthew 22. Máté 22. We're going look at a, a parable of Jesus. Megint uh, Jézusnak egy példázatát fogjuk megnézni. And it's really the third of three parables that Jesus spoke at one time. És igazából ez a harmadik a sorban uh, azokból a példázatokból, amelyeket Jézus egy alkalommal mondott el. Um, three, three parables that kind of Uh, teach the same thing. Ez három olyan példázat, amelynek a lényege nagyjából azonos. And uh, I hope to give you some some some help today, especially if you're the kind of Christian that that kind of wonders like what on earth did, does God think of me? És remélem, hogy adok neked egy kis segítséget ma, hogyha, főleg, hogyha egy olyan típusú keresztény vagy, aki azon gondolkozol, hogy vajon mit gondol rólam Isten. What does God think of me? Mit Gosh, gondol ő rólam? I mean, Like he saw what I did yesterday. Hát látta, hogy tegnap you know, is, hogy mit csináltam. He, he saw what I was thinking. És uh, tudja, hogy mit gondoltam. You know, and I did it again. I told him megint I never do it again. megint megcsináltam, ugyanazt pedig mondtam, hogy soha többet nem fog előfordulni. God, God must be angry at me. Isten biztos, hogy haragszik rám. Maybe he's given up on me. Szerintem fel is adta velem a, küzdelmet. Hát biztos, hogy soha senki nem gondolja itt a teremben ezeket a dolgokat. some some Christians live with some some sort of like condemnation or big questions in their mind concerning what God thinks of them. Elég uh, keresztényt tanácsoltam, hogy tudom azt, hogy nagyon sokan úgy élnek, hogy uh, feddés, vádlás van az életükben, és nagyon sokat gondolkoznak azon, hogy vajon mit képzel róluk Isten. They think, they think God's hand is raised, ready to like, uh, you know, Istent úgy képzelik el, mint akinek fel van emelve a keze, hogy bármelyik pillanatban lesújtson rá. Talán ilyen volt a földi apukájuk. I know as a father sometimes I'm that way with my kids, you know, like én tudom, hogy én sokszor olyan türelmetlen tudok lenni a gyerekekkel, hogy na, már, már hányadszorra mondtam, és most már tényleg hagyd abba. We think, God, if God is like a father, if he's like my father, I'm sure he's fed up with me. És gondolhatod azt, hogyha Isten olyan, mint az én földi apukám, akkor biztos, hogy teljesen elege van neki belőlem. And then we read parables like the one we're going to read. És akkor elolvasunk egy ilyen példázatot, mint ez a mostani. And, and we even read um, things that Jesus said that, that seem really harsh, you know, like, um, like every sin will be forgiven except blasphemy against the Holy Spirit. Have you, have ever read that verse? És ugye ö, olvasunk más ilyen kemény verseket, és talán olvastátok már azt, amikor Jézus azt mondja, hogy minden bűn meg fog bocsájtatni, kivéve a Szentléleknek a káromlása. What is that? Akkor ez most micsoda? Have I done it? Én vajon megtettem ezt? Is Hogy, csináltok olyat, amiért Isten nem bocsájt majd meg? És vannak közületek olyanok, akik teljesen kiborultok, amikor ezt a verset olvassátok. Uh, De remélem, hogy a mai uh, igehirdetés uh, segíteni fog nektek, hogy felbátorodjatok. a Tedd ide a kezedet egy pillanatra. Érzed, hogy dobog a szíved? Feel your lungs fill with air. És hogy a tüdőd and megtelik levegővel. That means you're alive. Ez azt jelenti, hogy élsz. And God is still pursuing you. És Isten még mindig nem adta fel veled kapcsolatban He is still a munkát. Még mindig munkálkodik benned. You haven't crossed any point of no return. Már még nem mentél el, nincs ilyen vonal, amin már átmész, hogy onnan már aztán nincs visszaút Istenhez. And, and I hope to give you um, just uh, some practical advice because there's a prayer that um, my wife and I learned about 10 years ago from a friend. és remélem, hogy tudok nektek gyakorlati tanácsot is adni, mert a feleségemmel olyan 10 évvel ezelőtt megtanultunk egy imát egy barátunktól. really simple. Nagyon egyszerű. About ten words in it, I think you can remember it. Körülbelül 10 szóból áll, szerintem meg tudjátok jegyezni. And, uh, and when, when I think to pray that, és amikor arra gondolok, hogy ezt imádkozzam, it, it, it, brings great clarity to my life. Akkor nagyon nagy ilyen tisztaságot hoz a gondolataimba. But let me let me set this up for you, okay? De először hadd készítsem elő a terepet. We are probably three days uh, prior to the crucifixion of Jesus. So Időben valószínű, hogy három nappal a keresztrefeszítés előtt vagyunk. So this this happens on Tuesday or Wednesday. kedden, kedden vagy szerdán történik ez valószínű, azon a héten, amikor majd Jézus megfeszítik. De nekünk több hónapba fog telni, hogy ezt az utolsó pár napot megvizsgáljuk. But I just want you to understand that that that this happens during the last few days of Jesus's life. De szeretném, hogyha azt megegyeznétek, hogy amit olvasunk most, az Jézusnak a, az utolsó napjaiban történik. He rides into to Jerusalem on a donkey as a king. Bevonul in, uh, Jeruzsálembe. Chapter 21. Szamárcsikó hátán, úgy, úgy, mint egy király, a 21. fejezetben olvashattuk ezt. Cleanses the temple. Megtisztítja a templomot. He curses a fig tree. Meg átkoz egy fügefát. And all the religious leaders say, Who has given you authority to do these things? És aztán a vallási vezetők oda mennek hozzá, és megkérdezik, hogy milyen hatalommal teszed ezeket. Who gave you the right to do this stuff? Ki adta neked a jogot ahhoz, hogy ezeket a dolgokat tedd? Because we're in charge here. Mert hát ugye mi vagyunk itt a vezetők. Jesus asks them a riddle. És akkor Jézus megkérdez tőlük valamit. John's baptism was it from men or from God? Jánosnak a bemerítése, János keresztsége mennyből vagy emberektől való volt. And they said, we don't know. Ők pedig azt mondják, nem tudjuk. Because they knew If we say it's from God, then he'll ask why we didn't believe him. És mert mondták a vallási vezetők, vagyis tudták, hogyha azt mondjuk, hogy a mennyből, akkor azt fogja mondani, hogy akkor miért nem hittetek neki. And if we say it's from man, then we're afraid of the crowds, because they, they love John. Ha pedig azt mondjuk, hogy az emberektől való, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert ők nagyon szeretik Jánost. And then John, and Jesus says, well, I'm not going to tell you either. És akkor Jézus azt válaszolja nekik, hogy ezt sem mond, én sem mondom meg nektek. Because it should have been clear to them by what authority he was doing these things. Mert akkor már nyilvánvalóvá kellett volna, hogy váljon számukra, hogy milyen hatalommal teszi Jézus ezeket. He preaching the kingdom of God. Isten királyságáról, Isten országáról beszélt And nekik. És megmutatta nekik, hogy milyen Isten országa, jelek és csodák segítségével. No one had taught like he had taught. Senki nem tanított úgy, mint ő. No one had been able to perform miracles like he was performing. Senki nem mutatott olyan, be olyan csodákat, mint amire ő képes volt. But Jesus loves the Pharisees. Sometimes we think that, you know, They're his enemies. De Jézus szereti a farizeusokat, és sokszor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ők voltak a, az Úr ellenségei. And Jesus was out to get them. És Jézusnak az volt a célja, hogy na majd jól elkapja őket. You know, I think, I think his heart was like, if they would only just stop and think about it. Szerintem az ő szíve inkább olyan volt, hogy jaj, bárcsak, hogy egyszerűen csak átgondolnák a dolgokat, és megértenék végre. They just put down their their, their greed for power and money, if they'd only repent. Bárcsak letennék ezt a kapzsiságot a, a hatalommal és a pénzzel kapcsolatban, és megtérnének ezekből. Azért, mert amit Jézus tett a kereszten, azt a farizeusokért is tette. And then Jesus goes to the section where he tells three parables. És akkor jövünk ebbe a részbe, amikor Jézus elmond három példázatot. And these parables all tell the same story. És igazán ezek ugyanazt a gondolatot fejtik ki. That those who should know hogy azok, akiknek tudnia kéne, those who are in the most privileged position, akik a legkiváltságosabb helyzetben voltak, are rejecting the truth. Pont azok utasítják el az igazságot. The Jews as a nation a zsidók, are rejecting their Messiah. Mint nemzet elutasítják az ő messiásukat. És ez nem azért van, mert Isten tett vagy épp nem tett valamit, hanem ez az ő szívüknek a keménysége miatt van így. He told the, the parable of two sons. Elmondja Jézus a két testvér példázatát. A man had two sons. Egy embernek két fia volt. He told the first one, go into my vineyard and work. Az egyiknek azt mondta, hogy menj a, a szőlőbe és dolgoz. And the older son said, no. És akkor az idősebb fivér azt mondta, hogy nem. That's dirty work. Ez egy csúnya szó. I'm not going to do that. Nem, ja, csúnya, vagy kemény munka, vagy piszkos munka, nem fogom uh, ezt csinálni. But he changed his mind. De aztán végül is meggondolta magát. He repented. Megtért ebből. Just like the tax collectors and sinners in Ugyanúgy, Jesus' day mint Jézus idejében a, a vámszedők és a, a többi bűnös ember. They offended God with their sin. Ők ö, ö, megbántották ö, Istent az ő bűnükkel. But they repented. De aztán ebből megtértek. And then there was the second son who said, "Oh yeah, dad, I'll do whatever you tell me to." És akkor ott van a másik fivér, aki azt mondja, hogy persze apa, bármit bármit megteszek, amit kérsz tőlem. Because I know I'm your favorite. Mert tudom, hogy én vagyok a kedvenced. But he didn't go. De mégsem ment el. Just like the Jewish religious leaders. Olyan volt, mint a zsidó vallási vezetők They look like God's favorite kids. Ők is úgy néznek ki, mint Jézusnak a uh, Istennek a kedvenc gyerekei. But they didn't obey. De the mégsem father. engedelmeskedtek az apukájuknak. And then in the parable that Domo shared with us last week, we see that that the Jewish leaders were rejecting the son. A múlt héten, amit a Domó tanított, ebben a példázatban azt láthattuk, hogy a zsidók elutasították a fiút. The, there's a master of a house. He planted a vineyard. Hogy volt egy gazda, aki szőlőt ültetett. And he put a wall of protection around it. Egy védőfalat, egy védőkerítést ö, ö, tett köréje. He did everything. He made a cistern for water. Mindent ö, megcsinált, víz elvezető csatornákat épített. And when the harvest came, he sent servants expecting a portion of the fruit. És amikor eljött a, a, a szüret ideje, akkor elküldte a szolgáit, és várta, hogy ugye megkapja a, a szőlőnek a, egy részét. But the tenants rebelled. De ezek a munkások fellázadtak. They, they had this crazy idea that we won't give him the grapes. Arra gondoltak, az az őrült gondolatuk támad, hogy nem adjuk neki a a szőlőt. And when the son comes, we'll kill him. És akkor amikor a fiú jön, akkor őt pedig megöljük. And somehow the inheritance will be ours. És akkor valahogy az ő öröksége majd a miénk lesz. Now that's just a crazy idea, isn't it? Ez már magában is egy elég őrült gondolat. If somebody killed your son, would you would you will your house to them when you die? Mondjuk, ha valaki ö, megölné a te fiadat, akkor ö, a halálod után ő örökölné a házadat, neki adnád. It's Just crazy thinking. Ez teljesen egy, egy őrült gondolkodás. And Jesus saying, to the religious leaders, you're, you're, you're, you're just as crazy. Jézus azt mondja ezzel a vallási vezetőknek, hogy hát ti is ilyen őrült módon gondolkodtok. The sun has come expecting the fruit of, you know, of your lives, of your righteous lives, the fruit of praise from your lips. Eljött a fiú, és várta, hogy neki adjátok a, az életeteknek a, a gyümölcsét, a, a szátok gyümölcsét, a dicséreteteket. You refuse to give it. És ezt visszautasítottátok. You want to keep the glory for yourself. Ti magatoknak akarjátok megtartani a dicsőséget. And then in this parable that we're going to look at today, finally. A, mai, végre elérkeztünk a mai példázathoz. We see that the, the religious leaders are going to reject the Holy Spirit's invitation. Látjuk azt, hogy a vallási vezetők el fogják utasítani a Szentléleknek a meghívását. The kingdom of heaven, oh, and Jesus spoke to them in parables again, saying, Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. The kingdom of heaven may be compared with a king who gave a wedding feast for his son. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. And sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. So here's the situation, a king. Tehát itt a helyzet, ugye van egy király. Son's getting married. A fia megházasodik. He's inviting the guests. Everything's ready minden készen áll a mennyegzőre, és ők hívják a vendégeket. And the guests completely ignore the invitation. És a, a, a meghívott vendégek viszont teljesen nem törődő módon reagálnak. Like it says they would not come. It's it's a matter of the will. Tehát azt mondja, hogy nem akartak elmenni. They, they don't want to go. Egyszerűen az akaratuk ellen volt az, It's hogy ők elmenjenek. Busy, nem arról van szó ebben az esetben, hogy elfoglaltak voltak, vagy épp elutaztak valahová. You know, They just didn't want to go. Egyszerűen nem akartak elmenni. And again he sent other servants saying, Tell those who are invited, see I've prepared my dinner, my oxen and my, my fat calves have been slaughtered and everything is ready. Come to the wedding feast. But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business, while the rest seized his servants and treated them shamefully and killed them. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. So the, the king doesn't give up. Tehát a király nem adja föl. It's like everything's ready. Minden készen áll. Invite them again. Gyertek, hívjátok meg őket újra. But they again ignore the servants. De ők megint ugyanúgy reagáltak. They treat them shamefully. Egyáltalán nem érdekelte őket a szolgáknak a közeledése. Nagyon szégyen teljes módon bántak velük, és végül megölték őket. Now, I believe that Jesus is, is speaking this parable a bit prophetically. Én azt gondolom, hogy Jézus ezt a példázatot egy kicsit egy proféciaként mondta el. Because this seems to be a great description of that time between the crucifixion of Jesus and the destruction of Jerusalem. Mert ez pontosan leírja a helyzetet Jézus keresztre feszítése és Jeruzsálem pusztulása között. 40 years. Ami 40 év volt. Okay. So, see in the first parable you got, you know, You got the people saying no to the father, like no to God. Two sons. Az első példázatban láthattuk, hogy két fiú nemet mond az apának. The second one you've got you've got God sending servants, you know, like prophets. A második példázatban láthattuk, hogy Isten képletesen szolgákat küld, vagy profétákat küld az emberekhez. The whole Old Testament history, God sending prophets to his people, you know, Give God glory, give God glory. Az egész Ószövetségnek ez az egyik fő motivuma, hogy Isten profétákat küld a népéhez, és, és buzdítja őket, hogy az Úrnak adjanak a, adják a dicsőséget. Finally he sends the son, but the son is killed, right? Végül ugye elküldi a fiát, akit megölnek. Now, I would think, you know, like You know, if God were like a man, his patience would run out. Én azt gondolom, hogyha Isten ember lenne, akkor ezen a ponton már elfogyna a türelme. And he would say, okay, I'm done. És akkor azt mondaná, hogy jó, hát kész, elég. They killed my son. Megölték a fiamat. I'm moving my operations somewhere else. Én most máshova költöztetem a vállalkozásomat. But where did the gospel go first? De hova ment először az evangélium? Where was it preached first? Hol prédikálták először? Where did the church start? Hol kezdődött el Istennek az egyháza? Where was the Holy Spirit poured out? Hol öntetett ki a Szentlélek? It's right there, Jerusalem. Pont itt, Jeruzsálemben. And for 40 years the gospel spread throughout Jerusalem and Judea. És 40 éven keresztül terjedt az evangélium Jeruzsálemen keresztül és Júdeán keresztül. Because God loves these people. Azért, mert Isten szereti ezeket az embereket. You know, His patience will not run out. Az ő türelme nem fogy el. It seems that the Bible says that time will one day run out. Azt mondja az ige, hogy lesz egy olyan idő, amikor úgymond az időből kifogyunk. There'll be a time when it'll be too late. Tehát lesz egy olyan pont, amikor már túl késő for somebody to respond to the goodness of God. Valakinek, hogy ö, reagáljon Isten jóságára. But God's patience doesn't run out. De Isten türelme nem fogy ki. His love is unconditional. Az ő szeretete teljesen feltétel nélküli. It's his nature. Ez az ő ő természetének a része. He can't help but love. Ő egyszerűen nem tud más tenni, mint szeretni minket. And I love I love this picture of the banquet because it seems that that's how He's always wanted to express his love to his people. És nagyon tetszik nekem a mennyegzőnek a, a képe, hogy úgy érzem, hogy mintha így akarná kifejezni a szeretetét az ő you, népe felé. I love you so much. I want to I want to I want to organize the biggest party you've ever seen. Hogy annyira szeretlek benneteket, hogy szeretném a, a világ legnagyobb buliát megrendezni számotokra. And I want you to come and sit at my table. És szeretném, ha eljönnétek és ülnétek az asztalomnál. I want to I want to feed you great food. És, és nagyszerű ételekkel szeretnélek titeket you know, megkínálni. I want the band to play. Szeretném, hogyha ott lenne egy nagyon jó zenekar. I want you to all get up and dance. És álljatok föl mindannyian, és táncoljatok. Because I love you mert szeretlek titeket. And this idea is not new. És ez a gondolat, ez nem új. That's why I had Domo read that passage from Isaiah when Ezért we started the worship service today. Kértem Domót, hogy olvassa el ezt az ige szakaszt az Izsaiás könyvéből a, az Isten tisztelet elején. The Jews knew these scriptures and there's all sorts of messianic banquet pictures in the Old Testament. A, a zsidók nagyon jól ismerték ezt a, ezt a gondolatot, és az Ószövetség tele van ö, a messiással kapcsolatos ö, mennyegző képével. Someday there's going to be a banquet. Egy nap lesz egy mennyegző. A feast. Egy, egy lakoma. And Jesus says, That feast is ready. It's the kingdom of God. És uh, Jézus azt mondja, hogy készen áll a lakoma. Uh, gyertek, ez, ez, ez Isten országa. And the invitation is being sent out through the Holy Spirit. És a Szent Lelken keresztül kiküldték a meghívókat. But unfortunately many will ignore the invitation. De sajnos nagyon sokan nem fognak reagálni erre a meghívásra. And some will even uh, kill the messengers. És lesznek olyanok is, akik megölik a, a küldöncöket, akik ezt hozzák. Sounds just like what happened during those 40 years before ez Jerusalem was destroyed. Nagyjából úgy tűnik, hogy ez történt az alatt a 40 év alatt, mielőtt Jeruzsálem elpusztult. You know, Stephen was martyred. Istvánt ugye mártírként ö, megölték. Uh, James was martyred. Jakab szintúgy. As we, you know, in the pages of, of Acts ahogy láttuk az apostolok cselekedeteiben. very zealous Pharisee Saul was persecuting the church. Volt ott egy nagyon buzgó farizeus, akit Saulnak hívtak, és yeah. ő üldözte az egyházat. We don't want to go to a party, we don't want to go to a party. We don't want to go to God's party. És sokan azt mondják, hogy de mi nem akarunk elmenni erre a mennyegzőre, mi nem akarunk Istennek ennek, ezen a nagyszerű lakomáján részt venni. we're going to see maybe why. És meglátjuk, hogy talán miért mondták in a ezt little bit. egy kicsit később. It's because the entrance to that party is repentance. Azért, mert a belépő ebbe a buliba az a megtérés. But let's return back to verse 7. De nézzük most a hetes verset. The king was angry and he and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Now, I find it interesting. Nagyon érdekesnek találom. We think like, boy, isn't that harsh? Kicsit azt gondolhatjuk, hogy hú, ez egy elég kemény dolog volt. But I'm, I'm thinking that Jesus got this He's just playing off of something that the Pharisees had said a little earlier. De én azt gondolom, hogy Jézus lehet, hogy itt valami arra tehát olyanra utal vissza, amit a farizeusok korábban mondtak. Remember the parable of the vineyard. Emlékeztek a szőlő műveseknek a példázatára. Jesus tells the, the parable. Jézus elmondja ezt a, ezt a példázatot. And then he, he puts the question up in verse 40. He says, when the owner of the vineyard comes, what will he do to the tenants? És a 40-es versben, az előző fejezetben felteszi ezt a kérdést, hogy vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? So he puts the question to the Pharisees. What would you do? Tehát igazán a farizeusoknak szegezi ezt a kérdést, hogy ti mit csinálnátok? The Pharisees said, és akkor erre azt felelték neki, He will put those wretches to miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their season. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Tehát van bennünk egy olyan ö, iránytű, hogy így tudjuk, hogy mi az, ami, ami igazságos. We cry out for justice. Mert kiáltunk Istenhez, hogy, hogy tegyen igazságot. When we're wronged. Amikor ellenünk vétkezik valaki. Természetesen, hogyha mi vétkeztünk, akkor inkább irgalmat kérünk we tőle. Grace, és kegyelmet. But we know, we know what We know what justice is. De a szívünk mélyén tudjuk, hogy mi az igazság. Sometimes I, I ask, you know, I, I want to make sure my kids know what the what the, the rules are and what the consequences are. Én eh, néha próbálok róla meggyőződni, hogy a gyerekeim tudják, hogy mik a szabályok és mik a következmények, hogyha nem engedelmeskednek. And I'll ask them. És akkor én kérdezem meg őket. Okay, uh, rule number one, don't hit your brother or sister. Mondjuk egyes szabály, ne üsd meg a testvéredet. It's pretty simple, right? Ez elég egyszerű. Does that sound like a good rule, kids? Szerintetek, gyerekek, ez egy jó szabály? Yeah, they igen, all agree with it. It's igen. a great rule. Persze, hát mindannyian Nobody tudják. wants to get hit. Senki nem akarja, hogy őt megüssék. What should happen to the to the child who hits their brother or sister? Mi történjen azzal a gyermekkel, aki megüti a másikat? Well, they should be disciplined by their father. Hát mondjuk kapjon fenyítést az apukájától. And all the kids, I say, is that a good idea? Should I intervene and discipline them? És akkor, amikor, ha én megkérdezem a gyerekeket, hogy na, szerintetek akkor ez jó ötlet, akkor a, én, mint apa, megfenyítsem azt, a aki kezet. And all the kids say, yeah! És minden gyerek mondja, igen, persze. Because they're all thinking that their brother or sister will be the one, you know, mert akkor mindannyian azt gondolják, hogy majd a, a másik lesz az természetesen, aki ebbe a helyzetbe fog kerülni. We all, we all understand what justice is. Tehát mi is ugyanígy megértjük, hogy mi az igazság egy, egy ilyen esetben. The Pharisees, they understood what justice was. És ugyanígy a farizeusok is megértették, hogy this, mi lenne fair vagy igazságos. This is an offense to the master. Ez, ez, egy, ez egy hatalmas vétség this a szőlős gazda ellen. This is an offense to the king. Ez egy hatalmas vétség a király ellen. Of course the king's going to come and discipline them. Hát persze, hogy jön majd a király és rendet tesz köztük. And Jesus then says the same thing in his parable right here. He says the, the king will come and destroy them. És Jézus itt ugyanezt mondja a, a mai példázatunkban, hogy Jézus eljön, vagyis hát a király a példázatban, és elpusztítja őket. And he burns their city. És a városukat pedig felégeti the city of Jerusalem, Jeruzsálem the holy city, a szent várost. the city by which the Jews, you know, swore. Az a város volt ez, amire esküdtek a, a zsidó emberek. They'll burn their city. Ezt felégetik. And God let that happen in és, AD 70. És uh, a Krisztus után 70-ben uh, Isten ezt meg is engedte, hogy megtörténjen. But here the king is, he's still got a feast. He's still got the, the tables ready. Még mindig ott tartunk, hogy a királynak elő van készítve a lakoma, meg van terítve az asztal. Go therefore, this is verse 9. Go therefore, I'm sorry, verse 8. Then he said to his servants, the wedding feast is ready, but those invited were not worthy. A nyolcas versben azt mondja, akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good, so that the wedding hall was filled with guests. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. The king wants to have a party. Azért, mert a király előkészítette ezt a and, mennyegzőt. You know, and, and with this, Jesus is saying, the kingdom will be given the invitation to the kingdom will be given to people outside the covenant of Moses. És ezzel itt Jézus azt mondja, hogy a menyegzőre való felhívás, vagy igazából ugye Isten királyságába való bemenetel, ennek a lehetősége megadatik majd nem csak a, a mózesi népnek, tehát az, az által való, tehát a szövetség által elkötelezett népnek, hanem másoknak is. the gospel is going to go to the Gentiles. Tehát az evangélium a pogányoknak is hirdettetik majd. And the wedding hall will be filled with guests. És a menyegzői terem tele lesz vendégekkel. But when the king came in to look at the guests, he saw there was a man who had no wedding garment. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Now we could talk a lot about what this garment is or who was responsible for it. Ezt most hosszasan taglalhatnánk, hogy, hogy mi is volt ez a mennyegzői ruha, vagy kinek volt a felelőssége, hogy, hogy ez rajta legyen ezen az emberen. But the, the point is that this person did not adequately prepare himself for the feast. He didn't do what was required to honor the king and the son. De a lényeg az, hogy ennek az embernek nem volt ö, felkészítve a szíve, vagy nem készült fel arra, hogy elmenjen erre a, a mennyegzőre, és hogy, hogy így Isten királyságába belépjen, hogy elmenjen erre az ünnepségre. I think you guys probably understand this better than, than me as an American, you know. Én azt hiszem, hogy ti ezt jobban értitek, mint én, mint mint amerikaiként. Because I, I know Hungarians you dress up to go to weddings. Hogy a magyarok kiöltöznek, ha egy esküvőre mennek. You, dress up to go to the opera house or to vagy az a, operába mennek. To the theater. Vagy a színházba. I mean, I'm, I, I would be happy to go to the theater like this. Én but, boldogan elmennék a színházba így. But I remember when I first came to Hungary and I went to the opera house just because I wanted to see it and I was dressed fairly casually. De emlékszem, amikor először jöttem Magyarországra, és elmentem az operaházba, csak szerettem volna látni ezt a szép épületet, akkor elég ilyen laza öltözékben sikerült az and, elmennem. And even the young students were dressed up, you know? És még a fiatal diákok, akik ott voltak, ők is ki voltak öltözve. They had their little, you know, black and white ünneplői thing with the Kis tie. ünneplő ruha, nyakkendővel. And people were looking at me kind of like, I could, I could like, you read it on their face like, Man, you didn't get the memo. We dress up to go to the theater. És az emberek igen furcsán néztek rá, mintha az lett volna az arcukra írva, hogy hát de aztán nem tudod, hogy itt föl kéne rendesen öltözni. This is how we honor the you know, the author of the play. This is how we honor the, the, the, the, the, the musicians that are there playing. Így tiszteljük meg a, az opera darabjának az íróját, vagy a zenekar tagjait. This is how we honor this beautiful building. Így right? tiszteljük meg ezt a gyönyörű épületet. But what is, what is the what is the requirement to be at this this banquet? What's the requirement to be in the kingdom of God? Itt erre a mennyegzőre mi az elvárás, hogy, hogy hogy nézzünk ki, vagy mi legyen rajtunk, vagy mi az elvárás arra, hogy valaki beléphessen Isten országába. What did this guest not do? Tehát ez a személy mit nem tett meg? I think it's repentance. Én azt gondolom, hogy ez a megtérés, a bűnök megbánása. He's there In his own righteousness. Ott van az ő igaz mi voltában. I'm okay. Én rendben vagyok. I look good. Jól nézek ki. I'm good enough for Én this place. elég jó vagyok ahhoz, hogy ide bejöjjek. De a Biblia azt mondja, hogy senki nem a saját igazságából igazol meg. Nobody can boast senki nem dicsekedhet a saját jóságával Isten jelenlétében. But we put on the righteousness of Christ. Mi Krisztusnak az igaz mi voltát öltjük magunkra. And he said to him, Friend, how did you get in here without wedding garments? And he was speechless. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. His, his, his own guilt. Az ő right? lelkiismeret furdalása miatt. Has nothing to say. Nem tudott mit mondani. Then the king said to the attendants, Bind him hand and foot and cast him out into outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. you know, those who are at the banquet, they're, they're dressed in the righteousness of Christ. Azok, akik ott vannak a mennyegzőn, Krisztusnak az igaz mi voltát öltik magukra. Uh, Jesus paid for that righteousness. Jézus fizetett meg ezért a ruháért and All the, and all the guests got those garments just by repenting. És ezek a vendégek ezt a ruhát úgy kapták meg, hogy ők megtértek. And this is There's, there's a few things about this, this Bible study that just are awesome. És van néhány dolog ezzel a Biblia uh, tanulmányozással kapcsolatban, ami, ami nagyon nagyszerű. Especially if you fit that description that I painted at the beginning. Főleg, hogyha beleillesz abba a csoportba, akikről beszéltem az elején. I, I ruined it again. I blew it. Na már megint elrontottam, megint elszúrtam. I told God I'd never do it again. Mondtam Istennek, hogy ilyen soha többet nem fog előfordulni. I wondered, does he still love me? Talán most már akkor nem is szeret engem. You see, You won't be there at that banquet in your own righteousness. Te nem leszel ott a mennyegzőn a saját igaz mi voltod miatt. You won't be there because you were good enough. Nem azért leszel ott, mert te elég jó voltál. Just forget that idea. Egyszerűen erről felejtkezz el. You won't be there because you're good enough, because you're not good enough. Nem leszel ott a mennyegzőn azért, mert te elég jó vagy, mert nem vagy elég jó. You'll be there. Azért leszel ott, because you've been invited, mert meghívtak. And you've accepted the invitation, és elfogadtad a meghívást. Through repentance and faith in Jesus Christ. Azon keresztül, hogy megtértél, és elfogadtad azt a meghívást a megtérésre, amit Jézustól kaptál. And that's it. És ennyi. That's good news. Ez jó hír. There's grace. Hogy van kegyelem. Because see, the Bible paints a picture of like an ideal Christian life, you know. Mert tudjátok, a Biblia leír egy olyan képet, ami a, a az ideális keresztény életet mutatja nekünk. It's perfection. Az ugye a tökéletesség. It's Jesus, you know. Jézust írja le ezzel. He's always got the right thing to say. Mindig jól felel. Even when he's tired, he's serving people. Még ha fáradt, akkor is az embereket szolgálja. He's never annoyed. Soha nem <laughs> Dühös, nem húzza right? fel magát. And then there's us, És right? itt vagyunk lenn mi. And, and, and we just can't get there, can we? És nem tudunk oda fölmászni e- ebbe a magasságba, igaz? And we hear Bible studies about how we're supposed to like, you know, you know, watch our tongues. És akkor hallunk bibliaórákat mondjuk arról, hogy hogyan őrizzük meg a nyelvünket. How we're, you know, not supposed to you know, sin when we're angry. Ne vétkezzünk, ha mérgesek is vagyunk. How we're supposed to you know, maintain a pure conduct. Hogy legyen tiszta a viselkedésünk ah, mindenben. Uh, we just go like, oh, that sounds great, and oh, but I can't do it. És mindig ahhoz a gondolathoz jutunk, hogy hát ez marra jól hangzik, de én ezt nem tudom megcsinálni. And I think one of the things that we're prone to do is to lower the bar és azt gondolom, hogy ilyenkor az egyik dolog, amit sokszor teszünk, hogy, hogy lejjebb húzzuk a, a célt, ezt a, ezt a rudat, amit át akarunk ugrani. Well, it's human nature to lie. Jó, hát az emberi természetben benne van, hogy hazudunk. Right. As long as, you know, as long as it's not big lies. Hogyha ez nem egy nagy hazugság, it's, okay. akkor az úgy elmegy. Yeah. Uh, it's okay to yell, but you know, maybe it's wrong to hit hit my wife, but I can yell at her. Jó, mondjuk nem fogom megütni a feleségemet, de azért ordítani lehet, az, az úgy rendben van. Right, we lower the bar, we feel better Kicsit about megint lejjebb húzzuk ezt a, ezt a célt, hogy át tudjuk ugorni. But you know what? I, I want to say, like, no, leave the bar high. És én pedig erre azt mondom, hogy nem, hagyd a lécet fenn magasan. Leave it high hagyd fönt ott magasan. Our goal is perfection. Mert a mi célunk tényleg ez a Now, tökéletes szint. Uh, but we also know we won't, we won't get there. De tudjuk azt is, hogy nem fogjuk ezt megugrani. But you know what this space in the middle is called? De tudjátok, hogy mit hívnak a, a, annak a különbségnek a léc és mi köztünk? It's called grace. Ezt pont úgy hívják, hogy kegyelem. Okay? Where sin abounds, grace abounds. Ahol uh, megsokasodik a bűn, ugyanúgy megsokasodik a kegyelem. When, when we look at this big space, we go like, I'll never make it. Amikor megnézzük ezt a hatalmas űrt köztünk és a léc között, akkor azt gondoljuk, hogy hát soha nem fogok oda feljutni. That's what, that's what leads us to repentance. Ennek kell, hogy a megtéréshez, vagy a megbánáshoz vezessen. It's, it's what, it's what makes us cry out to God for mercy. Emiatt kell, hogy Istenhez kiáltsunk, hogy adjon nekünk irgalmat. And I just want to remind you of God's heart toward you. És szeretnélek téged emlékeztetni arra, hogy milyen Isten szíve feléd. Because I think we, we read the story of Israel in the Bible, the big story, you know, the big, the big story of Israel's relationship with God in the Bible, and we think, what a stiff necked group of people. Mert azt hiszem, hogyha megnézzük az egész Bibliát, és ebben Izrael történetét Istennel kapcsolatban, akkor arra következtetésre juthatunk, hogy micsoda kemény nyakú nép ez. I mean, there's really not any good you know, role models in the Old Testament. Az Ószövetségben a néppel kapcsolatban semmilyen jó példaképet nem kapunk. I mean, they're, they're, all, they're all losers like we are. Ugyanúgy ö, vesztesek, mint mi. Right? I mean, the big story of the Bible is that everybody's a loser and Jesus is the hero. Igazán a Biblia történetét úgy foglalhatjuk össze, hogy mindenki ilyen vesztes vagy vagy béna, és és Jézus az, aki a, a, a hős. And if God were like a man, és hogyha Isten olyan lenne, mint az ember, if you were like me, olyan lenne, mint én, he would have completely destroyed that group of people long time ago. Már réges régen teljesen elpusztította volna ezt a népet. But what we see is that he continually pursues a relationship with Israel. De ehelyett azt látjuk, hogy Isten folyamatosan megy a népe után, és szeretné vele a kapcsolatot helyreállítani. Like a good father. Mint egy jó apuka. He sends prophets. He sends his own son. Ő profétákat küld, és elküldi a saját fiát. He sends his Holy Spirit to bring conviction. Elküldi a Szent Lelkét, hogy ő, ő megfedjen minket. All of them with the same message, give glory to God. És mindannyian ugyanazt az üzenetet szólják, hogy adj dicsőséget Istennek. Repent. Térj meg. Don't miss out on the party. És ne hagyd ki ezt a mennyegzői bulit. God wants to have a party. Isten ezt a lakomát készíti elő neked. And I think this, this uh, this picture of God and Israel can be applied to your life as well. És azt gondolom, hogy ez a kép Istenről és Izraelről a te életedre is ö, vonatkozhat. He has been faithful to, to, to He's been faithful to you to get the gospel to you. Isten hűséges volt hozzád, és eljuttatta hozzád az evangéliumot. He's been faithful to us to, to put his word right here in our hands, és right in front of our eyes. Hűséges volt abban, hogy ide tette az órunk elé az ő igéjét. He's been faithful, he's been pursuing you. És ő folyamatosan megy utánunk. And his Holy Spirit is is working in your life. És az ő szent lelke munkálkodik az életünkben. All with the same message. És mind a, mindez ugyanerről az üzenetről szól. God loves you with a love that cannot be quenched. Isten olyan szeretettel szeret téged, amit nem lehet kioltani. There might be a time when time runs out for certain people. Igen, lesz egy olyan idő, amikor már nincs több lehetőség, nincs több idő bizonyos emberek számára. But I feel my heartbeat. De még mindig érzem, hogy dobog a szívem. My lungs are filled with air. A tüdőm még mindig megtelik levegővel. The time hasn't expired for me. A Számomra még nincs itt az a pont, amikor már túl késő. He wants to be in relationship with you. Ő szeretne kapcsolatban lenni veled. He wants to lead you uh, you know, in repentance so that you'll be at that party wearing the right clothes. Szeretne vezetni téged a, a megtérésben, a bűneid megbánásában, hogy ott lehessél ezen a menyegzőn a megfelelő ruhában. And if you've never trusted Jesus, és hogyha még soha nem bíztad az életedet the Jézusra, application is really easy for you. akkor ennek az üzenetnek az alkalmazása nagyon egyszerű számodra. God wants you to make that first step of repentance. Isten szeretné, hogyha meghoznád ezt az első lépést, hogy megtérsz hozzá. He wants you to finally bow before him and say, give up. És szeretné, hogyha meghajtanád magad előtte, és, és azt mondanád, hogy feladom. I'm not good enough. Én nem vagyok elég jó. But I want to go to that party. De én is szeretnék ott lenni ezen a mennyegzőn. I want to sit at your table with you. És szeretnék ott ülni az asztalodnál veled. If you're a believer, hogyha pedig hívő vagy már, This is what I want to teach you today. Akkor ezt szeretném ma tanítani neked. It's a very simple prayer. Ez egy nagyon egyszerű okay? imádság. Write it down, memorize it. Írd le, jegyezd meg. If you don't like the, the way it comes out, you know, write down in your own words. Ha mi nem jól mondjuk, vagy nem a te az illő szavakkal, akkor nyugodtan írd át a megfelelő módon. Because I believe that there's many of us who are in the kingdom. Mert hiszem azt, hogy sokan bent vagyunk Isten országában. But we really still struggle with with uh, the invitation and the work of the Holy Spirit in our lives. De még mindig viaskodunk <clears throat> a Szentléleknek a munkájával, az ő, az ő meghívásával az életünkben. We still struggle with grace. Még mindig ö, ö, viaskodunk a kegyelemmel. We go like, oh, it's good that God forgave me of my past. És arra gondolunk, hogy nagyon jó, hogy Isten megbocsájtott nekem a múltban. But somehow I have to I have to manage my present. De a jelenben most már nekem kell kézben tartanom az életemet. And we become religious. És akkor itt vallásossá válunk. We say like, oh, I'm not worthy to go to the party. I've got, I've got to, I've got to get my act together. És akkor azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok méltó arra, hogy elmenjek erre a mennyegzőre, mert nekem rendbe kell hoznom magamat. And so a friend of friend of ours 10 years ago challenged a group of people about this big to pray like this. Tehát egy barátunk tíz évvel ezelőtt ö, azt a kihívást ö, intézte egy hozzátok hasonló csoporthoz, hogy így imádkozzanak. Lord, Uram, help me. Segíts nekem. Not to grieve hogy your Holy Spirit ne, today. Hogy ma ne keserítsem meg, ne szomorítsam meg a te szent lelkedet. It's a pretty simple prayer. Ez egy elég egyszerű imádság. You're asking for help igazából segítséget kérsz. Lord, help me. Uram, segíts nekem, not to grieve your Holy Spirit hogy ne szomorítsa meg a szent lelkedet today. ma. You're not worried about tomorrow, the next day, or the Igazán day after that. nem okay? gondolkodsz még a holnapon, vagy a holnap utánon, vagy Jesus, azutánon. Jesus said that every day has its own problems. Jézus azt mondta, hogy minden napnak megvan a maga baja. Lord, help me today. Istenem, segíts nekem ma. Not Ne gondoljak semmit, ne tegyek semmit, és uh, ne uh, <laughs> mi volt még? Szóval, hogy ne csináljak semmit, ami megkeseríteni a te szent lelkedet. Because when your Holy Spirit, you know, comes, you know, with that invitation, I, I, I want, I want, I want to be ready. I want to go. I want to, I want to, yeah, I want to go with joy. Azért, mert amikor a szent lelked eljön hozzám ezzel a meghívóval, akkor szeretnék készen állni, és szeretnék elmenni örömmel. So today, Tehát ma. I don't know how many of you might be feeling like, yeah, I, I do feel a bit condemned. Nem tudom, hogy hányan érzitek azt, hogy így károsztatás alatt vagytok. feel weak. Gyengék vagytok. I don't feel worthy. Nem érzem méltónak magam. I just want to say, that's normal. És csak erre csak azt tudom mondani, hogy ez teljesen normális. And that's good enough reason to cry out to God for help. És ez elég jó ok arra, hogy Istent hívd segítségül. To follow his invitation. Hogy kövesd az ő meghívását. Put on the wedding garments. Vedd föl az esküvőre illő ruhádat. And rejoice with him at the banquet. És örvendez vele ezen a mennyegzői lakomán. So I hope you wrote it down. Úgyhogy remélem, hogy leírtátok. Just try this week, every day. Próbáljátok you know, meg minden nap. I don't know if if you pray when you shave. Borotválkozás közben reggel. I, I know I've, I've heard some pastors say every morning when I, because I, you know, I pray when I shave. Hallottam már lelkészeket azt mondani, hogy minden reggel borotválkozás közben imádkozom. I don't. Én nem. Because um, most mornings I forget to shave. A legtöbb reggel el is felejtek borotválkozni. I mean, some mornings I forget to pray. Van olyan reggel, hogy imádkozni felejtek el. But get up tomorrow morning and pray that prayer. Lord, help me not grieve your Holy Spirit. Tehát kelj fel holnap reggel úgy, hogy ezt imádkozod, hogy Istenem segíts, hogy ne szomorítsam meg a te szent lelkedet. We need his grace. Szükségünk van a kegyelmére. Imádkozzunk. Lord Jesus, thank you so much for your grace. Úr Jézus, köszönjük neked a kegyelmedet. Thank you that you've sent your, your Holy Spirit to encourage us, to invite us. Köszönjük azt, hogy elküldted hozzánk a Szent Lelkedet, hogy bátorítson minket és meghívjon minket. To work with us. Hogy bennünk munkálkodjon that we would, we would be there at your table one day. Hogy ott legyünk egy nap a te asztalodnál. And we thank you that in some ways we enjoy your table even now. És köszönjük azt, hogy bizonyos értelemben már most is él, élvezhetjük ezt a lakomát. There's great joy in your, in your spirit. Nagy öröm van a te there's, szent szellemedben. There's great joy and freedom nagy, in your, in your kingdom. nagy öröm és nagy szabadság van a te országodban. Köszönjük azt, hogy ahol a te szent lelked van, ott szabadság van. Lord, help us to walk in step with your Spirit. Úr Jézus, segíts nekünk, hogy, hogy egy, egyszerre járjunk, együtt járjunk a te szent lelkeddel. Not to grieve your spirit as, as these Jewish leaders did. És ne szomorítsuk meg őt úgy, ahogy ezek a vallási vezetők. God, we just thank you that you're good to us. Uram, köszönjük azt, hogy jó vagy hozzánk. That time has not run out. Hogy az idő még nem fogyott ki that we're, we're alive, hogy élünk, you're pursuing us, és még mindig jössz utánunk, your love is great, és a te szereteted hatalmas. Thank you for loving us. Köszönjük, hogy szeretsz minket. And Lord, we pray just even for those you know, in our families that don't know you today. És azokért a családjainkban, akik nem ismernek téged ma. We thank you that Their hearts are beating today. Köszönöm, hogy még az ő szívük is dobog ma. That their lungs are filled with air. Hogy a tüdejük még megtelik ma levegővel. And we trust that your spirit is drawing them even today. És bízunk benned, hogy a te lelked ma is vonja őket közel önmagához. We pray for them as well, Lord, that they és would they would lay down their pride. Imádkozunk ezekért a meg nem tért családtagokért, hogy hogy lerakják az ő büszkeségüket. Hogy neked adják az ő bűneiket, és átvegyék tőled a te igaz mi voltodat. And that they would be there at your table too. És hogy ők is ott lehessenek a mennyegzőn a te asztalodnál. Lord, have your way in our lives. Istenem, legyen meg a te akaratod az életünkben. Use us használj minket. And may we bring you much glory. Hadd hozzunk neked sok dicsőséget. As your sacrifice brings us much joy. Ugyanúgy, ahogy a te áldozatod nekünk nagy örömet okoz. In Jesus name, Jézus amen. nevében. Amen.